bocah kuwe nyolong jagung kebahayane piye mai menang bae suwe-suwe gumaku kudune Mas Darang Bagel ya rene melu nyenggaki sapa Kang Darang Bagel iya erak seksi panitia wirawiri iya monggo Brandon jaga orang nunut duda perjaka Petru cepete ayo ngepasi romo duda kembang Nunu tadu duda kembang pindang-pindang keyong bumbune pawang saka jong kacang umbaran dan moblong akeh duda pating nunut Duda kembang. mesake tiwas dandat. Injih. Rasidanan nududa kembang nunut Dadi Eh eh eh eh. Mbak Dalem. Petre pun tuwek nggih. Golek dalang sing sih mawon nggih. Kula ben pun sepuh kok, Mbak. Lah nggih, nek kula dalang suwek pripun? Tuwek kok suwek. Tuwek kali tuwek. Ha, ah, to ngate. Ya kudu telaten nggih, Mbak. Marko mung keh watuke. Watuke gigil kae. Nono sing, tadi dalang sega sega utuk enak keti pangan esok mangan kala kati remo remo dalangi berak aduk ngamuk wah jindani malah ngamuk ayo diberaknya malah sing wedok ngamuk sari Mas Abimanyu pundutan panjenengan rang danunut. Iya. Arep nyenggake yo kleru nek omong iki ora kaya kene. Ya panjang ya ilat Solo, heeh. Mula ya isih menang Kyai Banyumas timbang Solo. Dalang Banyumas isoh cara Solo, nek dalang Solo urung mesti nek isoh cara Banyumas. Lah iya. Ini satu kosong iya. Bakayune Ayune matur nuwun Mbak Ayune. Nggih sami-sami Bapak Neng. Aduh, Bapak Nek. Iya. Nggih. Napa melih Mas Abimanyu? Nggih. Kersanipun duet napa? Monggo, duet kali Mbak Wayu Kang. Nggih. Oke. Mangga mriki. Nah, Mbak Wayu, monggo Mbak Wayu Kang mriki. Ten manggung kesempatan wingking pirsa monggo. Nah. Kene Mbak Wayu Kang. Engko tak sunke buku Mas Joko Mbak Bayu kae. Kuwi nggo buku sak mene kandel. Iki bangsa cengkok, bangsa notasi kuwi senek kuwi. Bangsa wangsal memet barang enek kuwi. tembang. Bangsa gending gede, gending cilik. Gending cilik iki apa batang iki? Napa Mas Mas Abimanyu? Mbok menawi rondo kempling nggih. Wela niki. Pau rondo nunut niki rondo kempling. Nggih, nggih, nggih, nggih. Bareng dinuti ana terus dikemplingke. Monggo para kanca pun aturaken rondo kempling. Monggo. Yeah. ayu badhe tindak pundi kating ngaren tindak ora numpak taksi apa mbak yu pindahan ampun gelo mas sampean ampun ku siwa Kula rondo anyaran ditinggal awan awan lungo blonco neng parang tritis prawan rondo kanggo ku sing penting gratis kader sami-sami bapa dan duet yang manis iya wajib dilestarikan heeh ayo pancen kulino gladen kampus ana gamelane dhewe iya malah manut dawuh saka prof Dr. Semaryoto jare saiki pengrate wis dipilah dadi rong golongan kok ning waduh saya akeh peminati saya akeh kok iya moga-moga setahun kapan tambah gamelane meneh amin iya deh Ngumpi to wayang wong ya ana, ketoprakan ya mlaku. Uyon-uyon ya seorang nguci wani wong wis kaya ngono. Iya. Wayangan mung kari gelar kelire dalange wis enek. Iya. Aku sik gendhi sing tonton ya, Dru. Heeh. Mm -mm. Nggih, ngaturaken randha kempling, mbok cobi kula nyuwun dateng Mbak Westri. Kepalang Jaipong nggih, Mbak pripun kersa mboten Mbak Istri? Derek mawon. Nun? Derek mawon. Alhamdulillah. Nggih. Kangge wungo niki jane ngantuk. Nggih, leres-leres nggih. Nggih, dumateng para tamu kakung so putri terutami kangge bapak Profesor Marioto nggih. Inggih. Ingkang sampun dawuh sak rombonganipun Bapak Haji Anom Suroto mugi-mugi mawon saged lancar. Amin. Amin nggih. Ngantos taun kapan ngenjang nggih sak pecah kula wasipun. Nggih. <laughs> Mugi-mugi kae mawon kula saged kula beran menika lho Kyai. Oh ngeten. Nggih. ning sae sanget kok Mbak. Lah nyun pangapunten wau dalu mboten nderek latihan. Oh, ngaten. Nggih. Ning pun sae kok, sampun sae. Nuwun sewu Mbak Wistri putra sampun pinten? Sampun jan ujar oh, kula wau pun. Kula niku lalen kok Mbak. Nggih, mboten maido penyayi sepuh. Nggih, saestu pun. kula niku lalen ora jamak kok. Wis ya kok ndung Anak kula gangsal. Oh, gangsal. Anu nomor HP-nipun pinten, Mbak? <laughs> Waduh. Bagong saya meremen. HP-ne ketinggalan jare. Oh, nggih. Kecelup banyu. Nggih, terima kasih monggo Mbak. Istri keparenge pinarak dateng sak selain kotak menika monggo. Status wingking nggih pirsa. Badhe mbekso jaipong, jaipongan. Kula nyuwun dipun paringana lelagon niki wae sing ngresake. Nah, menika. Yiti Haki Amam Suroto minta lagu Bajing Luncat untuk keluarga besar Unindra yang ngendang Mas Bayu. <laughs> Waduh, nggih. Dari Riki Syawaludin. Oh nggih. Muga-muga cocok ngendangi Bayu. Nggih. Nah, cocok dijak terus ya, Truk. Iya. Khusus pengendang Jaipong. Nggih. Monggo dipun bawani dibawani heeh sinembang sapa cobi kula nyuwun tulung dateng Mbak Pahmiatin oh iya nggih niki sing saking Ciganjur <laughs> Ciganjur niki tangane Gus monggo. Monggo dipun bawani Mbak Pahmiatin monggo ah. Mbak Wisri siap-siap mari nyuwara ha iya saploke saka erek di Papua iki jan lah nyenengke ademen to Gong karo kulak koteka mengedan basa Sunda ya, Reng. Ah iya, heeh. ngeriak ngeriyak lho, Ponorogo iya. Belajar. Oh nggih, sae. Monggo pun aturaken. Ayo lagune Bajing Luncat. Monggo anggere ah, doeling wis rampung. Heeh. Catet jembung kuwi ya, Eling wis kena rampung. Monggo. ngagem Mbak Wistri. Aduh. Baru pertama kali berjumpa ning wis nyedaki pas wah ya. Hmm. Ya prigel Sing joget ya prigel, pengendang ya prigel. Nek mangan. Iya. Nggih, terima kasih ayo wirasang luri wong ku ya ora iso kok. Ayo iya, mung kan ngelok ketok. Iya. Wong ngendang ya gos. bisa aku wadel. malah dodolan. Kang Gareng apa? Aku arep mbedakke di antara Jawa Barat karo Jawa Timur. Ketoke <clears throat> bedane meh padha. Kasar ning seger kuwi siji Surabayaan, Banyuwangen karo Banyumasan lang Parahyangan. Iya. Contone, contone apa iki sing ngrasake? Dumateng Bapak Dalang Anom saking karyawan Banyumudal ngrasakaken sambel kemangi. Yeah. Sambel kemangi, sambel kemangi. Gandeng sini dewi kini dewi pedingan dewi dewi nek bongso klasik ya Mbak Rosyati, bongso kecil ya Mbak Darsini, bongso sing luwes ya Mbak Setiawati, bongso sing lagu-lagu daerah ki ya Mbak Pahmiatin ki. Iya. Iya Mbak, sambel ki Mbak. Iya, sambel kemangi nduk. Sing pedes kae nduk. Nggih. Monggo penaturaken sambel kemangi. Iya.

sambel temen iki nyambel iki Mbak Fahmi wah jan pedes ngulire mason. Terima kasih hawit pun sambel kemangi. Aku arep ngawinke di antara lagu Jogja karo Papua. Loh. Dikawin ki heeh. Apa, Gong? Jogja rujak jeruk. Papua yang perambeyangku. Oh iya. Monggo dipunaturaken, Cok, perkawinan di antara Papua dan Yogyakarta. Ayo. Slendra menyura. Slendra menyura. Nggih. Neng neng Dibalani monggo. Bawa sinom purjak jeruk dal tinuku. Monggo. 经济等级啊 iso. Heeh. Cara Papua ya iso. Ha iya. Ya. Ning ya kuwi gong aja ketung oleh seneng-seneng ngarko iki lakone isih dawa. Lakone si adoh ya, Truk. Iya. Ya, bali asli Indonesia ngo. Ayo hingga ngadep ana ngersane para bendoro wanara kae Ayo tak dereki, Truk. Oh. manguning piasno winangoning Oh ah. lan kena cak para wanara ingkang samrandel lampah. Gentos sang winursita pangkade ingkang nembe tata tilem. Mapan wonten teleng lengkeng Gunung Mariawan inggih ing Mangriawan. Han inggih raksa ingkang Kusikarta. Kulit abrit hampir kadang ya Gunung Kobong. Lah menika warna niro. Kekasih risang jajal reko ya sang jajak reko sampun bangun denya tapa nendra lapet kepati denya ngupati, dumateng kadang tunggal bayu ingkang ngules petak lapet wis sawetawis wekdal datang nginum kelawan buku ora muka daya pangaribawani ngampi semundul ayu angan jungkring saloko ndak tak sakowo Para ngilang kaneka putra. Hmm. sumeluh amadangi jroning pasarean menani wadana remu-remu kalingan ngangrangan hmm. sarawuh paduka kula ngaturake sembah sungkem iki kunjuk paduka pukulun Bathara Narada. Oh iya ya, Ger. Jajak werko ulun tompo banget ing panrima ulun kita sumaran jeneng ulun, Ger. Duh pukulun mangguwi katos ingkang pundi diri paduka nggih kanggen kula nembe tilem menika wau pukulun. Ayo pancen pertingane yaksa ing ngatasi turu kok karo ngadeg bisa. Sepuru pon ger jajak anggo ditapa turono ing gunung Maliawan iki akarya gara-gara kayuwangan jenggring saloka ndara gage matura monggo apa to kang kita gayuh nggih jajal reka nringih bukulun mila kula menika tapa tilem wonten ing ngriki ingkang kula gayuh namung kepengin badhe pinanggih kalian kadang kula tunggil bayu ingkang ulesipun pethak pekulun Oh, kuwi gegayuhanmu. Kula nokno ndene iki. Yen pancen iku kang kita gayuh. Tangih lamun ketemune menawa kita isih turono kene. Mara kaki. Lumaku omengitan bener nurut dalam pinggir gunung iki. Ana kang nyipta jagat ngeparengake. Ora suwe kita tumulu bakal pinanggih marang kang kita apa ya nggih dadi rekom. Merih mangsut narimeng kalbu budine kang den pawani wenganing dasu karya batane ka bawah sami hmm. nuringgih bukulun sanget ngaturaken denging panuwun dene paduka sampun kepareng nedahaken margi dhumateng pulau murihing kapinanggih kan kadang kula tunggil bayu gulun. Iya, para warta jasa reka. Gandeng sampun terwaksa sabda tuku gulun. Kepareng kula nyuwun pamit saya nyuwun pangestu. Badhe nyendi kae dawa tuku gulun narak do. Kulit nyangon ira harjo, duko-duko ngatet ya, jasa reka. ana buta gedhene ora ukuran. Genah iki buta bakal gawe rusak barisane para wanara. Ojo karo tampa sang wanara. Aku ora niat bakal gawe rusak. Kepara kowe suning kira aku bakal nutuke lakuku eh. Aja dadak bodho marang anoman. Mara kowe bali dalan. Yen kowe nekat mbacut ya kudu nglangke marang Bang Yudi sik. Eh, ladalah. panci ketek golek moloi. Lawang wis dikana yen aku ora bakal ganggu gawe. masun bar ora-ora. Yen pancen ngono niatmu, oh, aku wis sak dremo nurut marang karepmu. Cangking das iki majul kali ngatiku. jangkang sing langit kelap-kelapaton lirikin tanging sang maweh kandrung sabarang kalulu germoyak mayik ayuh budiyo saiki butuh warang toto patrapmu dikandani kon balin datak malah nekat bacut iki jalukamu iki paman loh kalau sang anoman iki Bayu Siwi. Lho. Menggo dhisik. Areng Aku tak takon nanging ucuhno dhisik oleh nyengker marang aku. Kowe bakal Melayu bapak bisa norah aku ora bakal Melayu Moring kalu ucuhno dhisik. Langlanging driya mangu mangu. Mangun kung kanduhan berimbang. Mangun Hmm. Arep apa kowe? Aku tak takon sing kere mau jenengmu sapa? Bayu Siwi. Tegese Bayu Siwi ki Aku putra sang Sanghyang Bathara Bayu. Anoman priye? Sawetara aku lho arenung. Aku ora bakal kendak sikara karo pesin tak golek ya kowe kuwi Anoman. ngrangkul marang aku dhewe karep apa? Mengkene yen pancen teman-teman kowe iku isih sapa Bayu. Tegese kowe kuwi kang tak goleki. Ndak rewangi aku tata turun ing Gunung Mariawan. Ya mung betake olehku ngopo ya marang kadang tunggal Bayu. Yen ulese genah cocok karo sabaning kulun Bathara Bayu. Ya mung nalika semana kulun durung ngendika. kadangku tunggal bayu sing ulesi putih mau menungso apa dudu yen pancen pukulun yang diko nganggu tembung ulesi kuwi tegese genah yen kuwi dudu menungso sapa yen menungso kuwi ora ulese nanging kulite oh, oh oh iya iya bener wah hmm, kok ya goblok temen pikir aku iki to ya ya kok nganti ora ngerti tekan semono bedane Tak sawerko. Ono apa? Kowe ngupadi marang aku. Iya, yen pancen aku, tunggal guru karo aku, mara coba kandakno. Bayu kuwi ana pirang perkara manggon nang ngendi wae. Sumuru kuwanoman, bayu kuwi ana lima. Sepisan bayu nangkurat warnane ireng, rasane pahit, mapan ing jagat lor aran reksi mainoko iku dadi bayuning kayu watu kaping pindho bayu kenara wernane kuning rasane asin mapan ing jagat kulon arane gajah situ bondo kuwi dadi bayuning para satu kewan kaping telu bayu kanitra wernane abang rasane pedes mapan ing jagat kidul aran Ditya jajal reka ya Bima muka ya bayuning raksasa ya aku iki wujude. Kaping papat bayuan ras warnane putih rasane legi mapaning jagad wetan. Aran Bayu Siwi ya anoman dadi bayuning wanara ya kowe kuwi. Kaping lima Bayu Langgeng warnane ijo moyo-moyo rasane gurih mapan ing pancer bumi besok bakal lahir aran bayu putra ingkang wasani bayu ning calon menungso. Waduh, kakang. Lang-lang indriya mangu Mangun kung kang Tuhan rimang. Lerlemo tanpo kambin. oh, latalah. Kakang, kakang jajal roko. Aku njaluk pangapura nganti aku wentala milra marang kowe kakang jajal roko. Iya iya di ora dadi apa. Jarakan durung padha ngertine. Ewa semono malah ilang rasa laraku. Sabab wis ketemu karo Kang Tak Upadi. Kosok barine si Adi arep menyang endi iki ya? Eh? Sumurupa Kakang, Wektu iki aku bakal marang Praja Ngalengka. Ingkang wigati kautus Ratu gustiku Prabu Rama Wijaya kadhawuhan nakinake Gusti Kyan Sinta. Apa temen lenggah ning kono Kakang? Oh, oh, oh, mengono. Iya, Kakang Jaworka. Oh, iya, iya, di iya. Ora liwat pun Kakang amung bisa asung panjurung pamuji. Muga wilujeng nis kala lakumu ya, yang muga kauningan lodi menawa ngaleng kuwi negara gedhe lan pinager dengkul buta mubeng buta ngaleng kuwi racak padha sekti mandra guna kabeh ning siadi aja samar sewanci-wanci kuwi ngayahi perang mungsuh karo buta ngaleng siadi aja lali sampat lan nyebuta marang jenengku mengko aku ingkang bakal sabiyantu marang kowe kanthi cara aku bakal nyuda kekuatane wadya butuh ngaleng omau yai kadya berisang kapirang renang kinom petam pet O oh, oh, iya iya kakang tak stok dawing kakang jajal reka yai syukur bagi sinsi adi bisa marang dawing pun kakang tanaku gua aturake penuhun marang kowe kakang dini sira keparing bakal sabian marang adimu apeman iki. Ya, padha-padha, Di. Wis ya, Kakang. Aku nyuwun pamit lan nyuwun pangestu muga dawa karyaku. Iya, iya, Di. Donga dinunga muga bisa mungkasi karya lakumu, Yai. Wis di sowang-sowangan pun Kakang bakal bali marang jagat kidul, Yai. Iya. apa kaya mangkono. Lampahing para wanara wis manjing wana ladan guwa windu. Nalika semana banyu mampat tebih mongko tanpa mawi kendel. Inggih labet sang anoman anggelak wanci murid ingkang saged mung kasih karya. Ora mokal. Yen tasa kendho saya kendho lampahing barisan wanara. Labet datan kiat ngampah padaran keng luwih. pinter perkawin guan ngelak ngorong gondani dasar wangsini ketiga ngerak kata reksa reksa engkang gagang ngakan kegodang ini sami orang tok nadian menggono keting ngadi pun kiat kiat tak kelampeng poro wangoro ngorak keteng sinambi nyokoti godong garing minapa nambak rosalit lan marupo sartawis kita bak nalika semua Pangan juring lampah menggih sang jaya anggoda wuninga wonten padepokan ingkang asil alam. kita ngolasi sang anggoda marang para wadya wangara mila laju nginggokaken lampah ing baris sigra kinanti mampir ing wistma ngriku teka mangkono ujare sang gada marang sang anoman mm appear kakang senggono opo ya jaya yang goto moro gage sawangan kakang akeh por kadang wano ringkang podo katriwandan wandan labet podo keluwen kakang ing mongko pasedian pangan wis orang nyukupi kanggo barisan wano roh semuna adiku hmm, di adiku opo kira-kira kurang oleh judul rateng ya wis lagi pangan mau yai yen pancen ya ora kok Kang. Ora. Kurang kuwi ora. Ya mung padha kurang deduga para wanara padha mangan kok Kang. Dupeh ana njur sing mangan do, ora eling. Ora mikir ngengeh-ngengeh karo sing kanggo mengko. Mengkono iya. Kang Kang, apa di? Sisih kulon kae kok ana wis mo Kang mapan ning tengahing alas. Tertawa temen omah kae Kakang. njur karemu piye di? Apa ora prayoga yen awake dhewe lan para kadang wanara kabeh iki mampir dhisik marang wis mokae Kakang. Ya ujube karepen leren sawetara lan karepen rodok pulih kekuatane para renang kaya padatan. Lan maneh aku mengko arep nyuwun toya pawowoan karepen kena kanggo tamba ngelak para kadang wanara kelawan sira Kakang Anoman. Bumi gonjang kanding langit kelap-kelapat pun Lirikin sanging sang maweh gandrung Yen panjen kuwi sitok karep iki. Yo. Pun Kakang ngomong manut marang Yai Jaya Anggodo. Ayo Kakang padha inggal diri-diritan. Lakune balesan ngancik wis mokae. Ayo tak kanthi Yai. tinujak wonten wis ma kang winangun joglo pinayon sigaraning kayu wesi tinuwak cagak kayu glugu kang wis tuwa dasar madet serate tengahing wisma wonten manuk anerwindo minangka jiwitaning wisma lah menika tawanan ingkang asesilih Dewi Sayem Probo Ing mangke Dewi Sayem Probo sampun ginaro selir dening prabrawane ngalengka nalika semono sang dewi wuni ngoyen arasa kadhumugen para wanara buta saking pocawati ketang bektine marang prabu rahwana mila sang dewi arasa namaken paekandaya dhateng para wanara ketingal sang dewus nyawisaken daharan arupi woh-wohan kang wis binorean wisa darubeksi beksi tuwin toya pangunjukan kang wis winor kelawan racun ing mangke arsa kasugataken marang para wanara ingkang wis meh prapting wis manira tanpa antara dangu maka prapton ing ngrajan ana men telah sanggodo kang minangka dadi pamantek ing lampah eh, Mm-hmm. merkas lukitolinuding kidung iki sanak pengene wis mau kula ngriki. Inggi Kusuma Dewi. Lulus Raharja pisan kula tanmangi hurup itu. Sepantun ugi kula sang dewi itu jeng sepantun kula niskola sang dewi. Kula nuwun sewu. Menikah pak jiwa sang dewi. Nuninggi. Menikah pak jiwa aning windu. Nami kula pun sayang probo kisana. sawangsulipun sing ngandika menika sinso saking pundi kisana mriki kula saking negari Pancawati dutanipun Sinten Prabu Ramawijaya nami kula pun anoman kula menika kadangipun anem nami kula pun Jaya Anggoda Sang Dewi nuninggih Sang Raden Sumarambah Parwati Wanara Sedaya kula ngaturaken kenging panuwun dene jeneng andika sedaya keparang pinarak ing wisma kula ngriki. Satemah amim buwi rejaning swasana ing wisma kula ngriki Raden Inggih Sang Dewi. Sokro bagi diri canggih keparnampi dateng pisauan kulo. Namo sak daringipun kulo nyuntang apun sang dewi. Dini boten kanti dipun timbali mampir nanging kulo kacak kadang sedaya panglanyu-lanyu wonten ing mriki. Tanah sanes inggih labet kula kaslak mesaken dhumateng para radiwanara. Engkang ketingalipun samo sami keluwen labet sampun katelasan boga duwentoya. Ing moko tasih tebih tebaning lampah. Inggih menika badhe nguntapaken bidalipun Kakang Anoman. Anggenipun kautus ing Prabu Rama dhumateng negari Ngalengka. Ingkang menika Sang Dewi Mugi wonten kepareng penggalih jeneng dika Sang Dewi. Mboten kiteng namung sak pro sekawan jam. Kula sedaya badhe nderek lerem wonten ing panataran jeneng dika Sang Dewi sayem prabu mriki. Syukur bagi kepareng hanyi pratitoyo mboten kiteng namung sak kebiokan. Ing mengajak kersanipun kangge jampi bentaring kowe menika Sang Dewi. Meninggih Raden Jayangkodo. Hmm. sampun kula tampi samendang boten karempit pangandika sing andika Raden Jayawenggoda sampun kuwatos Raden kula menika tiyang ingkang duwung ngageng akan raos welas asih dumateng sok sintena kemawon sabab kula menika tiyang rem tetulung kok Raden mugi kawuningan kula sampun nyawisaken dedaharan arupi sak wernaning woh-wohan kagem pasdianipun jeng andika sapa kadang wanara sedayanipun Raden waduh hmm syukur bagi sewu menika mundhut saking pundi sang dewi menika mboten mundhut namung anggen kula metik saking kebon ingkang mapan wonten ing madaning wanda sisih kilen menika kok Raden dasaripun kebon kula menika menawi nguwahaken mboten mawi mitang wanci Raden Waduh, hmm, becik menati nih putri iki. Awit asmanipun para kadang wanara kula ngaturaken gengging panuwun ing tanpa upami peparing sang janjurat Sang Dewi Sayem Sayembraba. Indih dawa sami-sami Raden. Raden Anamantun Raden Jayanggoda. Kados pundi? Kados pundi? Gandeng sawetawis lenggah jengati Raden. Kaslak mesakaken para kadang wanara monggo raden tumunten sami kadawana manjing demateng palataran wingking griya menika inggal sami kadawana darwaha wansak ipun, sinambi mirsani langen beksa ingkang dipun tindakaken para kadan mager sari ngriki Sro sampun kula cawisi unjukan kagem ngijak raos asreping wanci dalu menika raden langlang indriya mangu mangu mangun kung kanduhan rimeng lelengo tanpa kaning waduh hmm sembah nuwun Raden Ayu Petruk Sanmrene Petro kula Raden Jayanggada tumeli jauh napa kadang wanara kinen padha manjing ing latar pepungkuran ana wis cinawisake woh-wohan peparis saka sang desa Yemrobo Petro nyuwun pamit sing ati-ati nalika semana. Wes nanjing ing kebon wingking Sang Hyang Para Wanara. Bawanipun padharan ngelih gulu wis kasadang toya. Ora mokal. Dupi para wanara nyemrepi kateng wawan ingkang manika warni. Dasar kathah ingkang mateng uwit. Mlokaya diuja nggih sami nedha. Waneh waneh sleng para wanara ingkang sami nedha. mongko jane prasmanan jipuk dhewe-dhewe kanthi urut ewa eh, dene bawane ketek keluwen ora muka banjur dengo disio tanpa nganggo tatanan pangan prasmanan malah padha langgar-langgaran ana sing wis nyokot isih karo mbobong ana sing wis nyokot isih kalung jeruk direnteng nanas kinarya sumping kiwa tengen. Buntute sing ngawet nggawa gedang sak tundun. Sedaya sami unjar-unjaran rusaning memangan. Demeh kabeh sarwa semedya tur tanpa bayar. Kalebet ponokawan kurah nolo garin pitu dan lawan bagong. Nadianto duduri wondo, malah oleh mangan keparo ngumpuli munyuk nola bareng sing cangkeme mung ciut eh, Ildri bijir dijejeli apel kawan jeruk bali Petruk datan kantun ngedawan saanani dicampur dadi siji Kilurah bagong bawani arang-arang mangan buah Nembi nedo telas tunggal Dasar ingkang dipun terdo klentu wah mauni Milo pahit rasani rasani ning kedadak padaran mboten kiyat tumunten ngupaya papan bekiwan mencret foto kaya nang kono oh? wis yo sawetawis iki sami pesta wawan sarining buah kang winor borean wisol lan racun sigrawisaning racun wiwit krodha makarya lumampah momo lawan getih tumuju marang ototing mripat ndadak sakala poneng wisa mrewasa bunderaning manik satemah sami wuta sangya para wanara pating jerit pating brengok swaning wanara kang samyuk sesambat kajasengan amantunan godho kang go sami wuto Nang sesarengan. surung diwengkara kingkin lermang oswa kang layon Denyo hilang memanisnya tananira layung kumpul kucem arah nyomaratani um kiai kiai semar Kulo kula dados peten jedet kados mekaten Kiai. Kulo inggih ngaten Kiai. Kulo mboten sempat menapa-napa Kiai Semar. Ki mangkene ngapa to mripatku kok. Karo apa-apa. Hmm, eh, mangan sakule ku mangan ya ora akeh. Lah kok tadi. Pripatku didek ngene to mo. aku gak ada apa-apa. Hmm, kok gak ampun-ampun nih gini? Ini tak pangan mau kleru. Ra garing-garing kaya yakin. Ah, lah, yak yak toh ayo. Kowe ya uto. Pak, aku gak ada apa-apa. Rogo mung duit. Mau pecah orang duit ni lah orang itu orang enak. Pecah so orang pecah ke alasan kerja ketan. Tak gerai yang eh anoman lara dinang gudu nun gulu nun gulu. Barisan semen ni akeh kuwi mau ngaku dewi sing orang mangan woh-wohan mau. Sebab aku ora mangan sebab apa awet wis tak petani lan tak teliti. Lho, ing ngatasé para wanara durun teko kene, ning kena apa kok wawan kok wis andher latar mburi. Kan aku ngerti kahanan kono kuwi mau, kena tak nggo metung ning pikiranku. Yen pancen ora ana apa-apa muka kok wis dicawisi pangan semono akeh kuwi. Tur yen kowe padha gelem nyetitekke, abange woh mau ora abang sabab mateng uwit ning abang merga saka panas sing daru beksi sing wis diborehke ning nggon wohan mau waduh menawi ngaten saya para bawon tolong racun kula sak wadya bala warnara lajeng dosa kula menika menapa kan piyambakipun kiai inggih kiai dosa kula menapa mongko pinanggih inggih nembe menika kiai aku yang ngono wong wanoh yo lagi kok terus mentolong micake aku dosaku apa sumurup Raden kabeh wis mudeng yen sayem sayem Prabu kuwi sejatine selire Prabu Rahwana oh ngaten iya mula bareng dheweke krungu kabar yen bala wanara bakal lumawat marang Praja Ngalengka banjur tuwuh rekodayane sayem Prabu nggone bakal nyirnakake sang duta lan balisan wanara mau. Awak dianggep wanara kuwi mungsuhe Prabu Rahwana. Mula banjur disuguhi wah sing mawa wisa para wanara karben padha enggal tumekaning pati. Lah nek kabeh para wanara sakon mati apa ora saya nemen tresaning Rahwana marang Sayang Prabu? idam-idamane saya merobo bisa kelakon dianggap dadi garo prapat minan permeswaring tumrap Prabu Rahwana dadi garwa ana ing Praja Kalangka ora mung garwa selir kagiat risang kabirangmu Rinangkul kinom bedalambit Waduh kiai Kulo nyuin pangapun Tentini kulo ngantos kirang prayit Mau kiai sing aku luput kakang aku luput sahabat aku ingin ngajak mampir marang gue pintu iki orangnya jebul kuwi sendiri ngerah oh, ono kang anoman wis wis aja padha rebut ngarep sing ngakoni luput bakune para wanara padha mlaku urut gondelan pundak siji lan sijine aku sing isih bisa melek ayo padha tak tuntun metu saka gawa windu kene golek tombo dina iki Yan pancen pangeran isih ngeparengake kuwi iso melek tak kira ora kurang merga oleh bakal antuk ih monggo ya ngestakake dawuh kiai ayo manut lan makuku pandhawa tata kati wisaya Indriyakso para marupa pawana bana margana eh mangguta nyai tunjung biru nggone padha palakrama iki wis bubar selapan dina to tegese wis sawetara wektu. Ning pagine ya dene durung gelem ngladeni marang pun Kakang. Pelsatataning priya wanudya kang wis padha jejodhoan. Uger ndak cedhake kuwi tansah mlingos. Oh, hai Nyai Tunjung Biru. Kuwi mbok aja nyiksa marang batinku to Nyai. Upamane kuwi ora gelem dadi garwaku. kena ngopo kok ora matur wingi-wingi eh? persajan kala dumreksa moh nyiksa batine wong wadon aku ngrumangsani kuwi entuk anakku kuwi jalaran kuwi diparingake saka sinun Prabu Rahwana marang aku marga kuwi biyen selire Prabu Rahwana dadi aku nampa triman lara dan saka Gustiku yen pancen kuwi wis ora gelem ngladenipun Kakang Halung kuwi tak balekke marang Sinun Prabu Rahwana wae tunjung biru. Jahniyah ning taloko kaji langit. Mambang sang basulan upamaneko. Kakang temenggung wirada mraksa kepiye tunjung biru. Aja kurang pangapura ya Kakang mulane aku durung gelem ngladeni marang Kang Kang Kemenggung amarga isih ana kepinginan kang durung kelakon kok kakang, Kang mau kepinginan mau wis dadi tatem bayaku, ora kowe iki kepengin apa heh yai aku gelem ngladeni marang kakang Kang kala dumreksa Matan bojoku mau bisa nontonake aku marang kang dadi citaneng sang Dewi Sinta. sing jare ayune ngumpuli widodari. Ing mongko kakang, wektu iki Raden Sinta wis ana pedhaton ngalengka to. Mula kakang, yen kowe kepengin tak ladeni, ora ketengah mung sak gebyaring tatip. Mora gage aku tudono kaya napa sesilih Dewi Sinta mau kakang kladu mraksa. Wae ladalah. Nyai, Opo kakang nek liyane kuwi jalu apa wae tak turuti. Ning yen siji kuwi aja ya nyai aja. Ngemano pun Kakang Nyai. Sabab yen nganti aku wani lanyu-lanyu nyedaki papan padenganing Sang Dyah Dewi Sinta, njur konangan sinun apa abdi kang dipercaya wah. Bakal tugel guluku Nyai. Mula kowe aja pengin weruh marang Dewi Sinta. Dewi Sinta ku ya mung wong wedok lumrah wae kok nyai. Ora kakang. Wong wis dadi nadaraku kok kakang. Nadaraku yen ora dileksanani. Tegese urip pun utang lan pangeran lho kakang. Mengkono. Iya. Wae lah Yang ngono terus nganggu dalan tengah wae. Kepiye? Karben kabeh padha kecekel butuhe. Tur ya slamet. Kamu kepiye? Kowe tak goleke fotone wae piye? Ora Kakang ora kepengin nonton gambar. Aku kepengin nonton sing sak tenane kok Kakang. Piye kok Kakang? Kakang jane kowe tresno karo aku. Nang gene yo dene aku mung sak njaluk takon nuduhke Dewi Sinta wae kok. Tak anggo ragat. Warna-warna. Kok digawe angel kepiye to Kakang? Gelem apa ora? nganti ora gelem aku pegaten wae saiki Kakang. Lir satpo dem suhun milengang ngulati. Pos pit pomet bendah kang warani. Eh, eh, eh, Latal. Oh iya to Nyai. Yen pancen notol kang dadi karepmu, ngora ayo. Toto toto tu boleh tak kanti nonton sang dewi. Ning wangti wangti wulingku. Yen wis ngerti aja nganti kuwi kandha karo sapa-sapa ya. sabab sang dewi wektu iki lagi dadi pingitan sapa wae ora kena ngerti papaning sang dewi sinta wis tak dawuh kakang iya ayo tak kane numpak kereta ngambah iki kono nonton sawang antariksa tak dalekke kakang wonging palawapindo wang siting kakung karagan tanjrah sabdaning sapa kaku luruk asa urang kang katon sumirat wetahan soroting haruna lerne traning sarira apo adoh nggonku lumaku. Iki kok ana garuda ning kok brondo wulune. Eh, kowe iki sapa, he? Sajak bisa kok janmu. Nringi. Nami kula pun Garuda Sempati, Kiai. Eh, Sempati nringi. Paduka sinten? Aku Semar ya Badranaya. Nringi. Lah kok nganti kowe sengkleh suwimu brodol lumu kuwi kepiye nalare? Nenggih, Kyai. Rikala semanten kula menika nembe ngangleng wonten ing Madya Gantang. Bir sesambat wanita ingkang nyuwun tulung. Sambat karantan nyebat asmanipun Sang Rama Badra. Piyambakipun dipun cidra dening ratu ngalengka namipun Dasamuka. satemah kula rebat emajab eh, luwas lagi dateng sang romo nanging kiai awit sangkin nafsu pun marah wono lajeng dalakan pedang suwi kula kekardi pun pedang jadi ngerah wono ngantos sengkleh kan sepakat telat pun berondoli wulu kula meniko kiai lah kok kue ndak tak nganggu nulung marang sintor pamrih mau kula ngrumaosi bilih Sang Rama menika remajanipun Sang Prabu ing Ayodya Dasarata mongko menika tunggil guru kalian kula. Oh Oh, oh, kowe iki Prabu Dasarata Ratu ing Ayodya, kula nok menjenengi. Mila Kyai, kula lajeng boten saged mabur malih. Namung mlampah kados mekaten. Eh, eh, eh, kok mesakake temen marang kowe he sempati mara coba aku tak nulungi marang lalakonmu kuwi keparingipun ayo ambak kowe iki sipating manuk ning sajake genep nalarmu ndak kanthi nyuning resane Gusti aku dadi jalan puring kahananmu kuwi ya sempati kuwi sedika kiai tansah marang maring suksma Sinuk maya winah ya ing ngasepi mom sinimpen teleng ing kabupaten bukaning warana dalan saking liyep layak bengaluyup pindhem sanes penoso musuk ping arah sadati ngopo kaya mangkono sang ispo yang kesamanya ndak kuncung si gerol ngempak kemantan sakti minta yang saning kangen jagat orang nugerah niwi dikit Semua warga dadut mentok barang seperti dadan puli. kagiat eh. dari sang kapirang Kadiatri sangka pirangu Perinangku kinong pedempit Waduh Yai ngaten penun tanpa upami den lumantar paduka kula sakit pulih kados wingi malih kiai ah, ah, ah iya manteng penyun marang kang jagat ketrima penyuwunmu dina iki wis pulih kahananmu malah ulemmu luwih becik timbang sing wis ilakar kaluhuran. Ulu kula malah langkung saya timbang sing sampun. warna warni nipun ulu kula, Kyai, kados dene urpini muti ora ing sampun dipun tata. Lah ya syukur bagi sewu. Kuwi Gusti wis ngudaneni. Sembah nuwun, Kyai, matur sembah nuwun. Kusamu sakit mabur malih. Iya, iya, ha, Wah, malah saya ketel wulungmu saiki. Nuringgi, ya nuringgi. Eh, eh, syukur, syukur, syukur. Aja dikerok ya, mboten Kyai, badhe kula ingah ing selaminipun. Iya. Selangsunipun nyuwun dawuh. Kok wonten wanara sami tuntun-tuntun menika sinten? Lah sumurupa sempati. Iki utusaning Prabu Rama saka Pancawanti jenenge Raden Anoman. Mburi kuwi adine jenenge Jayawanggota, didhereke kabeh para wanara. Kang wigati nguntapake Raden Roman tuwa ing gisi ing samudra. Nanging Huh, ana alangan ana dalan sebab mampir ngomahe sayem ning Gowa Windu. Disuguh wawan mongko wis diwenehi racun Darubeksi. Satemah padha wuta kabeh para wanara iki. aku arep golek tangga karep bisa melek kaya sing wis-wis sepati leng-leng indriya mangu mangu mangun kung kanduhan rimang Iya Semar, piye sempati gandeng loro mas sampun dipun tulungi kiai Mugi gentos kluk kemeng dadi nulungi bateng Korwanara menika. Kuwi arep nulungi marang Korwanara iki. Nuli nggih. Caramu kepiye? Kula badhe nyobi ngusadani dateng wutaning Korwanara. Kanthi kula badhe nyucuk mripatipun Korwanara, kula tetesi kalian ilre kula menika. Eh, sinten ngertos meneh saged dados jamping, Yai? Eh, eh, eh, dadi iki mirwate tok cucuki kabeh. terus aku tak oleh tilermu kuwi nuringi Mugi-mugi Gusti ngijabahi marajabah tindakno yang pengestu Kiai. kethek ngono. Lho, iya ning aku rombongan iki. Aku ya grupe kok rumesan iki. Iya kurung urut tok patroli piye? Oh, kowe ya urut. Genah ngono. Apa nek ra uta ya tak mlaku gerak ya geraya. Ola oh, dalah nganti kliwatan. Hati-hati. Eh, aku urung. Oh, tak kira wis. Eh. Eh. lah ini jangan padang jinglang ini eh lo pak pahmi lo lo setiawati lo lo rusiati sana tebak lo hei oh wes mulai oh yang mulai sih digunakan ini ngono oh Truk aku urung truk. Eh? Aku urung. Rene bati teroke. Eh, wis lak peteng jejet ngene. Eh, sebenarnya ngorak dikek iler ngorak waras mendipatmu. Jadi dulu karo sempati. Duh, larak nih. Pie, saya dedet gitu. Oh, aku kurang pas li nudul nih. Kutu ini pas iki, ya. Heee. <laughs> Perih men tak terus. Kowe yo edan wong ora iso kok ndadak turu-turune ning opo. Lon males niku kok. Kacamata kudu dipecahke karo bagong kacamata kuwi. Wis kiri-kiri. Eh, eh, wis <laughs> lah dalah to. Iki manuke sapa iki? Aku sempati. Oh, aduh. Matur nyati. Iya, padha-padha. Ah, ti apik mendudu-dudu Sawene pokok rada tecing. Wiler ku. Eh, wis tau sikatan iki. Lambune ora apa-apa sepete tak mari. Eh, sopo bagi sewu? Sempati Ulo Kiai awit asmaning para wanara aku paring tatempo kasih marang jeneng para sempati wis kasembadan musadane marang para wanara inggih dalas sami-sami kiai kejawi menika kepiye kuatur pantrayogi pamarga piye mbah inggih tindak dateng alang menika sang anoman piyambak kemawon para kadang wanara kesanipun sami wangsul saking mriki kemawon oh ngono inggih oh iya iya iya banget penerimaanku ku langsung pamari gugang mengkono. Ya, tak tompo aturmu sempati nri. Gandeng sampun paripurna kewajiban so, sampun waras kawontenan. Parang kunyun pamit wangsul datang papan kulo pamit. Ya, dungo ya sempati nri kiai. Raden Anoman kula yai. Aku nampa pamaryoganing Garuda Sempati. Oleh padha nguntapit wae kene wae ya. Tumuli kowe budhal dhewe Praten Praja Ngalon kok. Lho iki kenging dawuh. Sembah nuwun dene sampun ngawatake iki kula dumugi mriki. Ya padha-padha. Hayang Godo, piye Kakang? Sira sakadang wonten padha bali marang Praja Pancawati. pun kangdian bakal para tim projo ngalengko. Oh iya iya kang muga muga itu gawe. Nun pengestu kiai. Ya, Muga itu gawe lakumu eh anoman. Tata Pandhawa Tata Gati Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Ana yaksa ing mapan tengah samudra jagi seganteng nami wil katak sini Nang kesemono sang katak sini Uni kok wonten wujudan ingkang petak memplak mapan ing gegono. balanipun kata kesini menikah jagi jemateng rajan negara ngalem kok orang muka si gero triwi kromo sang kata kesini Tutuk panjang mahnyalap marah sang anoman dibut badak sang kata kesini mangun kung kanduhan rimang Hmm ora urus sangkan parning bilai kaya angin nyedot lakuku kaya ana sing nyerot marang aku aku manjing ngono madyaning wetengi wetenge sapa iki gedene semene Hmm waduh waduh ora nyono weten kok nguli weteng amat. Wah. Ya, mbuh ora idep. Tak sempal-sempal igane tak pedhot usine dene iki. Jebol. Wah. Mulai iso nyaplok aku dewa semono gedhe ning si buta iki. Gumletak wandane jebol tengi. Weh. Ya beteng ngalengko iki. Hmm. hmm. Bener ujare wong akeh. Ngalengko pager. Dengkul buta mubeng. Ya segara sing jaga. Mati ora ngerti barang aku kudu iki. kahanan ora pangling iki wis teko ing ladan ngalengko nduri kitaton ngalengko wah ki ana ngendi lenggahing sang kyai sinpo hmm semene jembare ki aku durung ngerti kahanan ning kedaton ngalengko lho kono kripto lumakono gegono eh coba tak numpak nomber ibu aku ngerti dari jalan 不，矮生睇唔见多。 tunjung biru. Apa kakang kala dumraksa? Wis prapta sak nduring taman soko Nyai. Kepara nyapa kakang? Moro kaki sawangi Nyai. Ngisor kaya coba ana teja manru nyodo lanang. Ya kaya tejaning ayu Dewi sinto sing diadhep karo Dewi Trijatha Nyai. Tatobat, tatobat. Dewi sinto ki ayu nang kakang. Aku kalah ayu ya Kakang. Wah, diomongi, Dik. Mula Sang Prabu Rawana ya gandruk kepati-pati wong ayune ya kaya ngono kok. Pom aku durung entuk kowe ngono jane ya ping ngepek kae. Dapurmu. Grang kurang entuk buta elek kok ndak. Apa aja ditrimake ya ora sudi kowe. Wis rasah ku neka-neka. Wis tak putuk ahli-ahli cerewet kowe. Wis aja suwe ayo enggal bali mundak kurang kawan sinuwun lan abdine. Ayo Kang Agus lega wis. Wis ora karo Dewi Sinta Kakang. Ya ayo bali wae ayo. pitutulung ora kurang dalan. Aku nunut ana mburi jebul ana buta bojone Ayu kuping weruh Dewi Sinta. Hmm, ora nyono sang Dayu lengkah ana kono. Karabener aku kenal bakal menek wit Nagasari kae. Hmm. panggih menika tawananira kang sinebat taman harga soko nyatai ndanging taman harga soko ing recepot boten wonten ingkang angungkul ora montro-montro ana ngalengka prasasat mapaning kaswargan kang ijo lantah wiwit gapura nganti prating mit wis kinemulan sekarang kang gandane wangi Nadian padangi wang jirino, ewadene dateng ingkang howo panas. Semenoga yen wanci dalu kepara hawa anget ingkang nirasakake terpadangi kepara malah ngumpuli rima. Teneng taman wonten wanita ingkang ketingal nandang duh kita. Lan ketolong nanira putri garaning Prabu Rama Wijaya kang sesilih. Rekyan Sinta. Sinta. Ketinggalan sang Dewi Hanguririk mau panjang tumumpang gigir prapteng wadidang. Nadaning-madaning taman kata sesawangan kang indah turun semakin. Para datang bangkit anglipur marang dukitaning Sang Dyahyu. Kepada saya tumengawung panggalin Sang Dewi Sinta mabet amung tansah ketinggal citanipun kang raka Sang Romo Bedro. Sekedik wong raos pajar awit saking prigeling Dewi Trijata putra Sang Gunawani Bisana kang hanggung ngatur kemenipun jembatan Sang Dewi. Siang rati Dewi Trijata datang pisah sarik mohon Sang Dewi Sinta. Datak sakala wonten swara koring kang den dodoki mangkono kapiyasos wonten ingkang hanguh. Eh. Joto. Pi Joto. wengakno kali ningger pun wong ing rawuh cetha Oh Dewi apa ngger trijatha Oh Prabu badhe mlebet manggiwa Dewi mongso bodho sira nini kepiye budi dayamu supaya wak murah wana cokong sing ngajak bukan karo wak putri Joko inggih wadewi, kepar kawo Dewi kendel kemawon mangke kula ingkang badhe damel cara Dewi. Eh, Joko. Hmm, suwe temen ora diwengake iki ning apa? Eh? Joko wengakno. Mangke rumiyin wa Prabu keparno sabar. Kula nembe madosi kuncinipun kesepen ngene mapan kok wonten pundi? Dang kula nang wengakno kok ini ya, Joko. Nun inggih. Oh Cahniyah ning talaga kadi langit Mambang tang paswulana pamaneka Wintang tulya kusumaya sumawur Lumrat wekang sekar kadi jaladon saben saben ingsun manjing taman wak musim tok mung nyingkur wae iki janjane apa isin yen tak sarang apa piye coto wa prabu piye upamane ling semingi mboten muk ngatawa wa prabu nyatani nyatanipun inggih dereng dangu dewi mapan wonten taman soko menika kok wa prabu kurang sepiye wis seprana seprene kok kurang sepiye iki Edunganmu ki nganggo edungan apa eh? Ingkang kula pikajeng ngaken menika Rata sedang membenjang menewa Prabu Dewi Sinta sampun kelampan ben garwa Wadha Prabu Rahwana. Ngaten lho Oh, ngono. Nuni ndi? Nih sajake piye nggih, piye? Apa wis ana rasanan saka wakmu Sinta bab nyang aku, eh, Jono? Sampun, wong. Wis, sampun. ngrasane piye? Hm? Ngrasane piye? Ngaten lho Prabu. Trijata, aku ora kleru ngebodi marang Wak Murah Wono. Panjenengan wakmu kae nalendra kang sembodo sak kabeh bisa muktekke wong wadon. Yen bisa sak kleraman panjenengan medeni ning yen ditamatke sing saya suwe. Kateng banget kemanisane kok Trijata. Ngono kuwi. Inggih. Lah dalah. <laughs> Wah, syukur jodho marmati Gus. Nyoh tak bari ganjaran. Nyoh iki real, ta manono. Matur sembah nuwun Prabu. Nek kurang nyuwun yo. Nun inggih. 300 real yo. Inggih. Seminggu bali kudu dadi 5 real. Malah nganaki. Lah ora mung geguyon-geguyon. Hmm. Eh, Yayi. Ya. Rekyang Sinto garanipun Kakang Yai. Syukur bagi sewu dini kowe ora rumangsa gelo mapan ing taman soko kene.